vám celkom po krátkej dobe, vinšujem opäť pohodové júlové ráno. Zdravím nielen všetkých života schopných, ale hlavne života chtivých, čo nie vždy vystihuje každého a malo by to v podstate kráčať bok po boku, ale napríklad aj tie teploty, aké máme momentálne, môžu mať za následok, že sa až tak veľmi človeku hýbať nechce. Na druhej strane, kedy má byť teplo, ak nie práve v lete, tak ho tu máme a zrejme to takto ešte chvíľku potrvá. No a tí, ktorí sa držia vety, radšej sa roztopím, ako by som mal zamrznúť, tak tí si to môžu naozaj užívať do sítosti. Plinie nám už 10. júlový deň roku 2024 a čo tu chýbať nebude, to sa práve začína, premiéra Petrolejky s poradovým číslom 1057, no a zároveň aj s obsahom ktorý je daný okolnosťami a životom ako takým. Aj preto začíname tak, ako začíname a nerušené počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Američania s touto pesničkou sa prichádza hlavne na začiatku júlového času, čo nebolo vtedy eh, potrebné využiť, keďže sme tu mali iné eh, súvislosti, ktoré nás viazali s jednotlivými titulmi. Dnes v podstate už takmer v polovičke júlového času to rozbiehame práve Tamarou Koričanskou a pesničkou, ktorá nám v podstate musí zaznieť v úvode aktuálnej petrolejky. Ten dôvod môže byť, že si po niektorí všimli. Informácia má dva dní a týka sa odchodu autora hudby tejto pesničky a nielen tejto, ešte ďalšie štyri si pripomenieme. Vo veku 96 rokov nás opustil hudobný skladateľ, aranžér, hudobník, redaktor, publicista, editor, tiež hudobný dramaturg, muzikológ, dokumentarista, tak viete, taký dlhý život e, stráviť na tomto svete a nemať toľko titulov, a to som ešte zďaleka neskončil, e, svojho času spolu s Janom Siváčkom zakladal aj Medzinárodný festival tanečnej piesne Bratislavská líra. Pavol Zelenaj v rôznych kapelách hrával na husle, na klavír, akordeón, klarinet, saxofón, gitaru, zobcovú flautu, perkusie, No a ako autor skomponoval, dá sa povedať, že stovky instrumentálnych a vokálnych skladieb, písal aj scénickú filmovú hudbu a jeho pesničky spievalo množstvo domácich interpretov. Tamara Koričanská teda prvá z nich. Tento singlik, keby sme obrátili na druhú stranu, tak za sprievodu systému Vlada Valoviča sa mal možnosť v roku 1979 realizovať aj Michal Dočolomanský s detským zborom Slniečko, to je tá legendárna známa to skladba Zima na saniach, ktorá sa stala tiež jedným z výrazných popevkov z autorskej dielne Pavla Zelenaja, ale to si teda dnes dovolím ponechať bokom. Máme aj iné ukážky jeho tvorby, e, ktoré nám v úvode aktuálnej Petrolejky budú robiť spoločnosť Petrolejky, ktorú si budeme spájať s tým spomínaným 10. júlovým dňom 192. v aktuálnom kalendári. Meninový oslávenec na Slovensku to je pracovitá osoba významovo, meno germánskeho pôvodu a tak dnes sa treba hlavne s úsmevom, a to nielen dnes, ale vždy, obracať na Amálie v Českej republike sú to Amélie a Libušky. Tam je to o milej a milovanej. V Nemčine líbe, to je láska. Súvisí to aj s latinským slovom libido, to už by malo byť o túžbe. Podľa českého občianského kalendára teda spoločne s Amáliou alebo Améliou majú dnes svoj sviatok je to deň, keď sa začína aj týždeň Baltského mora. V Argentíne majú deň obchodníkov, na Bahamách deň nezávislosti, v Čile deň knihovníctva a v Mauretánii zase deň ozbrojených síl, aby to bolo pestrejšie. U nás to bude pestré aj vďaka teda tvorbe Pavla Zelenaja, ale posvietime si ešte na dvoch pánov, ktorých júlový sviatok je každoročne vždy v celku neprehliadnutelný. Na jednej strane Karel Gott, na ktorého už takmer 5 rokov môžeme iba spomínať. Jeho občasným spolupracovníkom bol rovnako v ten istý deň narodeniny oslavujúci Michal David. V jeho prípade sa pristavíme pri albume Disko príbieh, povytiahneme pesničky, ktoré sa na tejto LP platne objavili a nie vždy to boli pesničky práve z rovnovenného muzikálu. Tá LP platňa obsahovala aj skladby, ktoré vo filme napokon nezazneli, ale než sa k tomu ešte dopracujeme, tak druhý kúsok zo strany Pavla Zelenaja bude aj o ďalšom novom oslávencovi s dátumom 14. júl. Na budúci rok by si mala pripomenúť 80. narodeniny Marcela Lajferová. No a jej spolupráca s Pavlom Zelenajom, tá nás tiež vráti E, do roku 1979. Tento single točila s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave, no a textárom sa stal Ľuboš Zeman, ktorý dal pesničke názov Dobrá nálada. Blúdia nitkami ciest, tmou a krásou rád sestričky hviezd vždy na cestách svietia nám. 96. narodeniny si Pavol Zelenaj pripomenul 15. apríla, rodák zo Zohora, prvé zo štyroch detí, ocino Emil, ten bol notárom, mamina Magdalena e, Zelenajová, rodená Kryžanová, tú ľudovú školu, neskôr teda základnú, najskôr absolvovalo v Zohore, potom v Bohuniciach, v Gajaroch a vo Veľkých Kostolianoch. Počas štúdií na ľudovej škole sa začal učiť na husličky, neskôr chodil do Bratislavy na vyučovanie hry na klavír. Na no gymnázium absolvoval v Piešťanoch, počas štúdií na gymnáziu už vystupoval v dychovej kapele, neskôr aj v školskej skupine Tiger Jazz Band, potom hral aj v ďalších študentských skupinách No a začal sa venovať aranžovaniu, skladaniu pesničiek. V 46. začal študovať na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore zememeračské inžinierstvo. Neskôr popri štúdiu na vysokej škole začal študovať aj hru na klarinet na hudobnom ústave hlavného mesta Bratislava. Štúdium klarinetu ukončil v roku 1948 a v roku nasledujúcom spolu zakladal vysokoškolský big band Vysokoškolského tanečného orchestra a začal spolupracovať aj so swingovou kapelou Kolektív s orchestrom Jana Siváčka a Dixielandom Siloša Pohanku, čo sú tiež mená, ktoré sú zapísané v histórii domácej hudobnej tvorby a produkcie celkom slušne veľkými písmenami. V roku 1950 nahrával Pavol Zelenaj prvú skladbu v slovenskom rozhlase, no a o dva roky neskôr dokončil štúdium na vysokej škole, potom nastúpil na základnú vojenskú službu vo vojenskom projektovom ústave, keď skončil základnú prezenčnú službu, zostal pracovať ako civilný zamestnanec. Tá prvá platňa alebo album, kde sa objavila jeho pieseň, tá uzrela svetlo sveta v roku 1952 skladbu, ktorou bol Foxtrot, Poď so mnou tancovať, interpretovala Viera Prokešová s textom Viery Palátovej. No a v období rokov 1958 až 67 pôsobil potom v Tatra kabarete ako hudobník, aranžér a skladateľ a došlo aj k vystupovaniu s orchestrom Juraja Bercelera. Dôležité a zásadné je obdobie rokov 1967 až 84. To pracoval ako vedúci redakcie malých hudobných žánrov. Neskôr práve Pavol Zelenaj ju premenoval na redakciu populárnej hudby v Československom rozhlase a keď bol potom aj z politických dôvodov zosadený z funkcie v 84 tak e, pôsobil aspoň v redakcii populárnej hudby v pozícii redaktora. Mladým hudobníkom umožňoval prezentáciu, nahrávanie v rozhlase. V roku 1990 odišiel do dôchodku, ale s tým slovenským rozhlasom spolupracoval aj naďalej. Čo sa týka jeho tvorby, tak e, v 60. rokoch spoločne s Janom Siváčkom e, chceli slovenských autorov piesni podporiť v ich tvorbe v zahraničí už boli a úspešné celkom autorské súťaže typu Eurosong, ďalej Sanremo, Sopoty, tak si podali žiadosť na zväz skladateľov, ktorého boli členmi. No a po súhlase zorganizovali potom v roku 1966 súťaž Medzinárodný festival tanečnej piesne Bratislavská líra ako to napokon dopadlo, všetci vieme. Aj ten prvý ročník a aj tie ďalšie. Čo sa týka samotného Pavla Zelenaja, tak tešil sa celkovo z troch zlatých bratislavských lír. Dve dostal za pesničku, ktorá nám bude znieť ako ďalšia v poradí to sa písal rok 1976. V podstate spolupracoval mm, s tými istými až na interpretku, tu sa to trošku zmení. Ľuboš Zeman napísal slová k tejto skladbe a e, zvíťazila hneď dvakrát, jednak v domácej a potom aj v medzinárodnej súťaži a to aj vďaka temperamentu samotnej interpretky Jany Kocianovej. znieť. Viem, čo je byt a milujem blues. Mám rada že veď som priateľka blues. Túžim po vás a po svetlá sen. Potlesk, ten zázrak počuť chcem. Keď kapela ladí, zažne sa v nás. Dúha ako vzduší ocenení sa na konte Pavla Zelenaja za tie roky objavilo neúrekom. Veľká cena Slovenského ochranného zväzu autorského za rok 1998, potom aj Aurel, čiže cena Akadémie populárnej hudby, než sa teda tí, ktorí to riadili, rozhádali, tak mu to udelili za celoživotný prínos do hudobnej kultúry Slovenska, bol aj uvedený do Siene Slávy kde už dávno e, nie je vyvetrané. Kryštálové krídlo je rovnako v kategórii hudba za celoživotnú tvorbu z roku 2007. O rok neskôr to bol rad Ľudovita Štúra 3. triedy. No a e, pokiaľ ide o cenu Gejzu Dusíka za celoživotnú významnú skladateľskú a publicistickú činnosť, to tomu udelili v roku 2018, ešte v roku predchádzajúcom aj cenu ministerky kultúry za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby konkrétne teda za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby s dôrazom na umelecký vklad skladateľa, aranžéra populárnej piesne, ako aj aktivity v oblasti vedecko-publicistickej, dokumentačnej a historickej reflexie slovenskej populárnej hudby a významný podiel pri zrode a formovaní festivalu Bratislavská líra. Pesničiek, e, ktoré máme k dispozícii, nie je možno až tak veľa, ako by bolo možno aj fajn, ale to už by sme museli sedieť asi skôr v slovenskom rozhlase, kde ten archív by mal byť teda výraznejšie zaplnený. Ešte dve skladbičky si z tejto strany vypočujeme. Tá nasledujúca to bude návrat do roku 1988, keď sa pracovalo na druhej profilovej LP platni Beaty Dubasovej. Tam predovšetkým Pavol Danišovič a Roman Spišiak sa starali o repertoár, ale vypomohol aj Pavol Zelenaj. Jednak pri aranžovaní titulnej skladby úschovňa pohľadov a potom ako skladateľ, keď s Romanom Spišiakom dali dohromady pesničku, ktorá bude tou predposlednou dnes znejúcou z jeho autorskej dielne vychutnáme si šálku z porcelánu. odložíme teda aj my tvorbu Pavla Zelenaja, tak ešte mi nedá nesiahnuť po knižke. Tá dostala názov e, Muž s veľkým srdcom, životopisná knižka o Karolovi Duchoňovi, autorom Roman Slušný. No a v 11. kapitole sa tam píše tiež o Karolovej účasti na Bratislavskej líre v spolupráci práve s Pavlom Zelenajom a o víťazstve v tom 74. V Československu za socializmu bola jedným z najprestížnejších práve Bratislavská líra. Veľkou ambíciou bolo stať sa renomovaným medzinárodným festivalom populárnej piesne, čo sa jej aj napriek značnému úsiliu organizátorov nikdy jednoznačne nepodarilo, aj keď sa každoročne snažili ukázať v rámci gala koncertu domácemu publiku aspoň jedného známejšieho interpreta zo zahraničia. Nebolo to samozrejme v rangu najjagavejších, najslavnejších a najdrahších, ale postupne Bratislavská líra získala iný primát. Stala sa u nás jednou z mála uznávaných celoštátnych autorských súťaží a veľkou príležitosťou pre všetkých hudobných skladateľov a textárov. Napokon nielen pre autorov, ale aj interpretov, pretože v Bratislave sa vždy na prelome mája a júna schádzal výkvet domácej scény. Na líre sa postupne predstavili vari všetci interpreti, ktorí udávali trend v, vo vtedajšej eh, histórii. No a stačí spomenúť také mená ako Karel Zich, Dušan Gruň, Eva Kostolániová, Jitka Molavcová, Marie Rotrová, Olympik, Jiří Štedron, Jana Kocianová, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Karel Gott, eh, Pavel Novák, Milan Drobný, Jirka Korn, eh, Modus, Mekyš Birka, Marika Gombitová, Pavol Hamel, no a samozrejme aj Karol Duchoň. Ten sa poprvýkrát na Bratislavskej líre predstavil v roku 1970, ešte ako pomerne neznámy, začínajúci interpret s pesničkou práve Pavla Zelenaja, a Milana Lasicu, Kto má ťa rád. Ten premiérový štart e, napriek tomu, že postúpil do finále, napokon nepremenil ani na jednu z cien. Druhú lírovú účasť zaznamenal o tri roky neskôr spolu s Evou Kostolániovou. V festivalovej porote predniesli e, titul Chvála humoru, ktorého melódiu zložil Igor Bázlík, textom to napokon opatril Tomáš Janovic Eva mala pôvodne túto pesničku spievať s Michalom Dočolomanským, ktorý to odmietol a príležitosti sa teda chopil Karol Duchoň. No a napokon to teda dopadlo tak, ako to dopadlo. Keď nastala situácia, že by sme mali spolu s Evou spievať na líre, bez dlhého rozmýšľania som to hneď v zárodku zamietol, pretože som sa nikdy necítil byť spevákom a strašne som sa zľakol už len predstaviť, že budem spievať naživo a pred porotou iné je to v divadle, tam vám všeličo odpustia, ale na festivalovom pódiu by som to asi ani neuspieval. To boli v podstate e, slova Michala Dočolomanského, preto napokon e, sa toho zhostil práve Karol Duchoň. No a tá jeho spolupráca potom vyniesla autorom pesničke, ale samozrejme aj obidvom interpretom striebornú cenu. Aj obecenstvo a kritika boli spokojní takže nakoniec mohli byť v podstate všetci šťastní, teda okrem Karola, ktorému sa jedno oko smialo, druhé plakalo, pretože jeho solový pokus o zisk bratislavskej líry s pesničkou Keby náhodou, tak to sa ocenenia nedočkalo. Niektorým hudobným recenzentom eh, bolo Karola Duchoňa aj jeho v pravom zmysle e, Johnsonský Eh, prednesenej kantilény z piesne dvojice Vieroslav eh, Matušík eh, a no tak tu si asi krstné meno ťažko dosadím, lebo mám tu len priezviska a s priezviskom Kunovič až tak často človek do kontaktu neprichádzal, nikdy. V každom prípade ten Tom Jones, s ktorým si Karola Duchoňa spájali, tak tí cítili, že v tej pesničke by z neho aj kúsok mohol byť. No a ešte väčšiu smolu mala pesnička s tebou, ktorá sa na lírové pódium ani nedostala. No a pre hudobného skladateľa Pavla Zelenaja e, to tiež muselo byť nepríjemným prekvapením, pretože pocit sklamania ho neopustil ani po viac ako 30 rokoch, keď to komentoval slovami pesničku s tebou, ktorú som pre Karola napísal v roku 1973 kompozične radím medzi svoje pozoruhodné skladby, aj keď nešlo o typický šláger. Ponúkli sme pieseň na Bratislavskú líru, kde ju nevybrali napriek tomu, že bola po harmonickej stránke na vysokej úrovni a osobne si ju dodnes veľmi cením. No, ale potom došlo k tomu, čo v tejto chvíli bude a teda aj znieť. Uvedomoval som si, že to nebude možné bez určitej prípravy, čo sa týka ďalšej skladby. A preto Karolovi e, som pripravil rôzne pesničky, hľadajúc takú, ktorá by mu sadla a bola medzi nimi aj jedna s názvom Spomienka, čo bola epická báseň o povstaní z pera Tomáša Janovica. Karol s ňou mal vystúpiť v Martine na Festivale politickej piesne v roku 1974, teda pri príležitosti 30. výročia Slovenského národného povstania, ale 4 dní pred akciou mi oznámil, že sa dlhý text eh, nedokáže naučiť a rovno sa opýtal, či je nevyhnutné, aby to spieval. Povedal som, že ho do ničoho nemôžem nútiť a radšej sme našli iného interpreta, ktorý s ňou napokon na Martinskom festivale obsadil druhé miesto. Pavel Zelenaj ale zo svojho odhodlania a úsilia nepoľavil a na Bratislavskú líru prihlásil v tom 74. tak povediac hymnickú skladbu Zem pamätá. No, najskôr si e, zájdeme po slova Tibora Grünera, textára, ktorý tiež komentoval atmosféru, e, za akej e, sa toto spoločné dielo dávalo dohromady. Od prvej chvíle, keď som sedel nad notovou skicou budúcej piesne, bolo mi jasné, že mohutná hudobná klenba, ktorú mi v nej Pavol Zelenaj ponúkol, umožní vysloviť v texte spoločensky závažnú tému, pretože aj jeho zámer bol rovnaký. Možno povedať, že od zrodu piesne po vzájomnom súlade v názoroch usilovali sme sa toto predsavzatie naplniť činom, Prirodzene chvíľu to trvalo, kým skrsla vo mne prvá myšlienka a úvodné slova refrénu. Zem pamätá, chcel som a dúfam, že to aj poslucháč pochopil, aby hrdinom mojej piesne bol človek, ten, ktorý bol a je aktívnym tvorcom dejín. Pesnička sa mala pôvodne objaviť na prvej dlhohrajúcej platni Karola Duchoňa, lenže potom Pavlovi Zelenajovi napadlo, že by mohla mať určité ambície aj na nejakej celoštátnej súťaži, ako je známe, túžba stať sa laureátom Bratislavskej líry mu už niekoľko mesiacov e, zamotávala hlavu, preto sa s Tiborom Greenerom často stretávali, brúsili hudobnú aj textovú časť, konzultovali niektoré pasáže aj s interpretom a keď pesničku vycibrili a bola pripravená na nahrávanie, tak ju prihlásili na Bratislavskú líru a dúfali, že sa dostane medzi vyvolené. Stalo sa, do tretice všetko dobré. Vyšla Karolovi Duchoňovi aj e, Pavlovi Zelenajovi teda snaha o víťazstvo na Bratislavskej líre. Karol sa pri svojej tretej účasti na líre dočkal zlatej odmeny a vystúpil na stupienok najvyšší. Treba povedať, že vtedy udelili dve prvé ceny. Tu druhú si za skladbu Malovaný čbánku napokon na svoje konto pripísala Helena Vondráčková. Karol s ňou získal ešte možnosť ísť aj do medzinárodnej súťaže. No a ešte jeden citát, čo sa týka konkrétneho večera. Boli to ťažké sekundy, to sú spomienky Pavla Zelenaja, keď konferenciérka oznámila, kto získal tretiu cenu, ostávali už iba dve možnosti, že by aj naša piesem bola medzi ocenenými. Nervozita sa ešte zvýšila po ohlásení druhej ceny, O dve sekundy bolo všetko jasné. Zem pamätá zvíťazila a potom nás oboch zaliala veľká radosť, pretože získať zlatú bratislavskú líru naozaj nebolo zlé. Bezprostredne po úspechu e, boli v tlači publikované aj nasledujúce slova Pavla Zelenaja. Mal som to šťastie, že som s Tiborom Grünerom pracoval na jednej chodbe, Často sme sa v rozhlase mohli stretávať a vymieňať si noty, text. Mne to pripadalo ako šachová partia, v ktorej každý čaká na ťah toho druhého. Naťahovali sme sa približne dva mesiace, ale napokon sa táto partia skončila víťazne pre oboch. Tri desaťročia od e, víťazstva e, Pavol Zelenaj na miesto opisu až idylicky pohodovej šachovej partie naservíroval aj dramatický príbeh. Zem pamäta mala mať na Bratislavskej líre premiéru, rovnako ako všetky ostatné súťažné piesne. Dostal som signály od kolegov, že naša pesnička má nádej sa vysoko umiestniť a záležalo už len na tom, aby ju Karol na súťaži dobre zaspieval, pretože tam sa išlo naživo Strašne som sa potil, keď bol Karol na pódiu, pretože ju mnohokrát spieval a len jeden jediný raz sa mu podarilo nepomrviť text a to práve na tej bratislavskej líre. V takých chvíľach by ste sa vo mne krvi nedorezali. No, veľkú radosť mal aj samotný Karol, nie len preto, že nesklamal dôveru autorov, očakávanie publika, ale spokojný mohol byť aj s tým, že zvládol nesmierne ťažký a ideovo náročný text, čím potvrdil, že na dôležitú súťažnú konfrontáciu, z ktorej inak mával obrovskú trému, sa dokázal dobre pripraviť a skoncentrovať. Tú noc po finále som spal veľmi málo, stále som sa vracal na pódium, znova a znova som prežíval tie vzrušujúce, ale nádherné minúty svojho života a po takej radosti nebolo možné e, zaspať. Čo sa dá pochopiť? No, nám to dnes bude znieť už len ako spomienka v podstate aj na interpreta, aj na autora hudby, ktorým bol a u nás bude ešte veľmi často spomínaný práve Pavol Zelenaj a Zem si pamätá nielen chvíle, o ktoré sa postarali hrdinovia v tom spomínanom slovenskom národnom povstaní, ale aj to, čo nám vďaka svojej činnosti priniesli jednotliví autory a interpreti v tej hudobnej podobe. od ciest a každá má dobrú vôľu k viezdným diálkam viesť, lež treba na zemi bdieť a za jej osudy mrieť. Múdrosť a čas len činom uverí, rozozná kúkol a klas a trúdy v závetri spočíta kto za čo stál, čo mal dať čo dal, zem pamätá, kto zrno mieru vložil do jej brán. Zem pamätá, kto dal mu nádej, aby mohlo rád. Zem si veľmi dobre pamätá, kto holubicu s ratolesťou hrial čistých pametá, Zem pamätá, to kvitnúť učil pre motýle lúku i strán, keď vstávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dosť ruží, červených ruží, ktoré chcel klásť na hroby bratov svojich čo spadli a my mohli raz, Najkrajšie kvety, čo svet pamätá. si veľmi dobre pamätám, kto holubicu s ratolesťou hrial teplom vlastných rúk. Sem pamätám, to krytnúť učil pre motýle lúku i strán, keď stávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dosť ruží červených ruží na vence tým, čo chceli živý ostať s ním, a ktorým patrí každý rým z najkrajších pies Ono to už nie je len o minulosti životných príbehov Pavla Zelené či Karola Duchoňa. Žiaľ, už tam teda patrí aj Tibor Greener od 18. mája 2016, autor týchto slov, ktorý s Karolom mal možnosť spolupracovať aj pri iných pesničkách v predchádzajúcom období, či už to bol bytový problém alebo skladba jediná a z jeho dielne možno najznámejším titul Až bude pokosená tráva ktorý písal pre Evu Kostolániovú s Andrejom Lieskovským. No, dnes sme si teda pripomenuli tvorbu Pavla Zelenaja, ktorého čerstvý odchod teda opäť zaplňa kolónku, ktorá už je veľmi slušne zaplnená a stále sa nám to žiaľ rozrastá tak si vážme chvíle, kým tu jednotlivých autorov, interpretov stále ešte máme, než sa teda dostanú do toho historického kalendára už týmto spôsobom. No a než to postihne nás, tak si ešte budeme mať snáď možnosť zrekapitulovať jeden termín. Dnes 10. júlový deň, ktorý bol z historického pohľadu aj o udalostiach, ktoré zostávajú v pamäti mnohých. Keď sa tak pozrieme do vzdialenejších ročníkov, bola tu bitka pri Nových zámkoch, vojska pod velením sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlená v roku 1621 práve v tejto bitke porazili cisárskú armádu. Zahynul tam aj veliteľ cisárskych vojsk vo Viedni v roku 1849 začali vychádzať slovenské noviny. V Ružomberku zase zanikli ľudové noviny v roku 1903 to bol tlačový orgán Slovenskej národnej strany. Pred 99 rokmi založili tlačovú agentúru Sovietskeho zväzu. No a v ten istý deň v štáte Tennessee bol započatý súd s Johnom Scopesom, ktorý porušil vtedy platný štátny zákon zakazujúci výuku evolučnej teórie, čo je oficiálna teória, podľa ktorej celá súčasná biodiverzita, čiže bohatosť druhov, vznikla postupným rozdeľovaním na viacero nových v priebehu času z generácie na generáciu. Inými slovami, všetky dnešné organizmy sú v konečnom dôsledku príbuzné a v konečnom dôsledku vznikli z jedného alebo niekoľko málo spoločných počiatočných druhov, respektíve jedincov. Národné zhromaždenie Československej republiky v roku 1933 schválilo dva tlačové zákony. Išlo jednak o doplnenie zákona na ochranu republiky, ktorý umožňoval zastaviť rozširovanie tlačovín a tiež o doplnkový zákon, ktorý zase znamenal prísnejšiu kontrolu tlače. A dnes je tlač pod kontrolou a kto ju má pod kontrolou, ten potom má možnosť rozhodovať, čo sa vytlačí. Howard Hughes, to bol americký letecký konštruktér, pilot, podnikateľ, aj filmový režisér a producent, tak ako 33 ročný, 32, lebo narodeniny mal vždy na štedrý deň, tak obletel svet za 91 hodín, čím vytvoril nový rekord. V tom 38. to bolo naozaj slušné. Začiatok bitky o Britániu z roku 1940 eh, bolo o tom, keď Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje v prieplave La Manche. Československá vláda v roku 1947 odvolala svoju účasť vo Francúzsku na parížskej konferencii, ktorá sa zaoberala tzv. maršálovým plánom. Prvá aktívna telekomunikačná družica, satelit Telstar jednotka na diaľkový prenos televízneho signálu bola vypustená z misu Canaveral pred tými 62 rokmi. V roku 1973 získali Bahamy nezávislosť. Je to zaujímavé hlavne vďaka tomu, že to bolo po troch storočiach britskej nadvlády. Smutnejšia záležitosť sa spája s našim územím, teda niekdajším československým a tiež je to už aj e, sfilmované. Olga Hepnarová v tom 73. 10. júla sedela v nákladnom automobile a žiaľ skončilo sa to teda tým spôsobom, že vrazila do zastávky električky a takýmto spôsobom teda pripravila o život e, množstvo ľudí, ktorí sa tam vtedy nachádzalo. 8 ich zahynulo, traja na mieste, traja potom v ten istý deň a ďalší dvaja trošku neskôr. Ďalších 6 ľudí bolo ťažko a 6 ľudí ľahko zranených. Všetkým mŕtvým bolo viac ako 60 rokov, ale to nič nemení na tom e, fakte, že to bola naozaj veľmi smutná vec. No a ešte skôr, ako sa čerstvými stali pesničky, ktoré nám tu budú znieť v nasledujúcich chvíľach, Písal sa rok 1985. Agenti francúzskej tajnej služby potopili loď Rainbow Warrior ekologickej organizácie Greenpeace. Tiež to bolo svojho času rozpisované kade tade. Tie 90. roky a aktuálne obdobie to si pripomenieme už aj počas toho, čo nám bude spievať tiež už čoskoro narodeniny si pripomínajúci Michal David budú 64. v poradí No a v 80 rokoch sa mal možnosť popíšiť ďalším zaujímavým produktom, ktorý si získal celkom slušnú sledovanosť a aj to mizlo z pultov údobných predajní ako teplé rožky, album s názvom Disco příběh. Disco príbeh stolou a táta naštvanej, to nevadí. Můžu místo průšvihů a pejt je nešťastnej, to nevadí. Jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, tam já to přijde. Je, je, Všechno se nám otevírá. Na, na, na, na. Všechno je to stále načatý. Žiju si svoj disco příběh. Je, je, je, je. Už nám je ten naše tramvaj. Na, na, na, na. Ve který jenom já. vôbec nevadí, nič nevadí. Môžu stratiť občanku a slíbnout cez střechy, to nevadí. Jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážne je krásne, že se mnou jdeš, tam já chci. Ah, žiju si dojde z kopíte. Je, je, je, je. se nám otevírá. Na, na, na, na. Všechno je po správě načatý. Žiju si je to správne načatý. Uznávaný je zatracovaný skladateľ, spevák, král diskoték Michal David, pôvodne teda Vladimír Štancl, pražský rodák, narodený do podnikateľsko-cirkusovej rodiny, kľudských, ale rodičia sa po šiestich rokoch rozviedli, ocino so staršou sestrou Michaelou odišiel do Švajčiarska No a malý e, Vláďa zostal s maminou, varietnou umelkyňou. Dva roky svojho detstva s ňou strávil v Taliansku, kde sa tiež naučil aj po taliansky samozrejme. Jeho teta kartárka Dagmar Klucká, vzdialený príbuzný herec Ivan Vyskočil. Takže rodinne celkom zaujímavo poprevezované a už ako nadaný študent Pražského konzervatória založil v 76. jazzovú formáciu, ktorá dostala názov 4 a s ňou získal dokonca aj ocenenie hudobník roka. Častokrát aj ako jazzman sa objavoval na pódiu aj v neskoršom období. Jana Koupková napríklad využila jeho služby v čase, keď bol už teda populárny a obľúbený, hlavne vďaka takým tým verklíkovým melódiám, ktoré dával dohromady s Františkom Janečkom a pesničky typu C, Zbírá C, Nonstop a podobne boli v médiách veľmi často vysielané. Toto je obdobie, ktoré si spájame aj s filmovým príbehom režiséra Jaroslava Soukupa. Nad scenárom sedel spolu s Eduardom Pergnerom, ktorý sa staral o texty k pesničkám a tie zhudobňoval Michal David so, Zdeňom, so Zdeňkom Bartákom. Pripravili tak eh, filmový príbeh o 16-ročnom Jirkovi Horáčkovi, ktorého stvárnil Rudolf Hrušínsky najmladší. Jeho ocino Ladislav Potmiešil bol hercom, žili na eh, plzeňskom sídlisku a aj keď teda dostával dobre mienené rady senátor od svojho ocina, tak eh, až tak veľmi si to nebral k srdcu. Myslím si, že mnohí toto mali možnosť zaregistrovať a dobre si aj naštudovať. Čo sa týka LP platne, ktorá sa napokon objavila vďaka vydavateľstvu Suprafon na trhu, bolo to síce o 12 pesničkách, ale e, z filmového produktu e, tam bolo iba pár kúskov, zvyšok bol doplnený o piesne, ktoré sa tam nikdy neobjavili a dokonca tam aj chýbali nejaké 2-3 kúsky, ktoré vo filme zazneli, ale podľa vyhlásení vydavateľstva Suprafon na toto má zrejme právo Česká televízia a zladiť sa to nikdy nepodarilo do dnešných dní, preto mnohí fanúšikovia márne po týchto pesničkách pátrajú. Archív Českej televízie a archív vydavateľstva Suprafon zrejme teda nie sú jedna inštitúcia a asi nie je vôľa ani na jednej, ani na druhej strane to nejako zosúľadiť, aby tí, ktorí by si radi doplnili, tak povediac, diskografiu, tak e, zatiaľ majú smolu. My dnes budeme počúvať aj pesničky, ktoré na tej LP platni sa objavili, ale vo filme nezazneli a môže byť, že to bude pre niekoho aj netradičná poloha, v ktorej Michala Davida bude mať možnosť zaregistrovať teraz ako riadného rockera, pretože sa na albume, ktorý sa točil v 86. roku, film teda vyšiel o rok neskôr, objavila aj nahrávka, ktorá mala dve podoby. Na tomto albume bola trošku skrátená. Tí, ktorí si zakúpili e, titul Je to senzace, ktorý bol takým výberovým albumom kapely Kroky Františka Janečka, tak mohli mať aj trošku dlhšiu verziu. V každom prípade František Řebíček ako textár pod pesničkou podpísaný a dal jej názov Marino, ja to vím. Marino, ja to vím. ďalšia verzia tá skrátená končila už pri začiatku sóla. Jirka Nepobucký súčasť e, tejto formácie zapožičal pri jednom televíznom stvárnení Michalovi aj gitaru, lebo zvyčajne sme ho videli s tými synťákmi zavesenými na ramenách, ale v tomto prípade roková gitara a hral sa teda na rockera. K pestičke to aj celkom pristalo. Čo sa týka jeho úspechov, tých e, prvotných, tak e, môže za to hlavne Intertalent a víťazstvo so skladbou Nenapovídej a z noci do rána tu bol nový idol pre mládež, plagáty nechýbali v žiadnej izbe, hlavne dievčenskej pochopiteľne a než ale došlo na prvý album, tak tu bola trošku tortúra. Suprafon po mnohých singloch necítil sa na to, aby vydal Michalovi prvú profilovú LP platňu a tak zaklopal dvere vo vydavateľstve Panton. Tam mu otvorili a priestor dali. Takže pesničky typu Chtěl bych žít tak, jak se má, Kam tak náhle pospícháš, mám tvou vlídnou dlaň, Čas jak raketa letí, JITK alebo netvář se na mě tak přísně, přísně tá sa objavili, alebo títo sa objavili na tej LP platni, no a keď videl potom Suprafon, ako sa to míňa a z albumu sa stal jeden z najpredávanejších vo svojej dobe, tak e, aspoň zozbierali single, ktoré vo Suprafone Michal dovtedy natočil a vyhodili na pulty LP platňu s názvom Nenapovídej kde okrem titulnej pesničky sa objavovali aj ďalšie Michalové úspešné singlovky typu Vejdem, Perpetuum mobile 3. galaxie Líbezná alebo Lírovka, ktorú dávali dohromady Petr Janda so Zdenkom Rytířom s názvom Mésny. To bol v podstate jeden z mála Michalových pokusov o dobitie Bratislavského festivalu. Ešte to potom skúšal aj neskôr v závere 80. a začiatkom 90. rokov, ale na medailovú priečku sa mu v podstate nikdy nepodarilo siahnuť. No a ako interpret teda potom prichádzal aj s ďalšími radovými produktmi, ktoré si našli svojho poslucháča. Nebolo to len teda o prvých dvoch LP platniach, ten, ten non-stop, prípadne rodinná show, e, respektíve ráje, ktoré predchádzali albumu Disko príbieh, e, tiež prinášali viaceré dobové hitovky. Dnes sme pri albume Disko príbieh a z neho si vypočujeme aj baladické záležitosti, hlavne tá nasledujúca, ktorú už si môžeme spojiť aj s disko príbiehom Vidím te, vidím te všude. Všude, kam se potím, Všude vidím tebe jen, chodíš po mým pokoji jak stín. Sedíš v křesle, když se svíkám, je to jako hrozný sen. Neboj se, já stoprocentně vím, že ty seš 在。 nič nedozvieme. Príbeh o Jirkovi a o Eve, ktorá síce chvíľku bola veľmi blízkou priateľkou, ale napokon sa to všetko zvrtlo a v druhej časti si už zobral Jitku. Mariana Slováková tu bolo možné vidieť aj vo videoklipoch. Napríklad Chlapci v pasci s Marikou Gombitovou, kde si prišla zatancovať pre natáčanie videoklipu, ktorý sa objavil v Triangli tam ju je možné zaregistrovať. Jaroslava Stránska a potom neskôr pokračovala ešte aj v hereckej e, kariére, aj keď toho teda nebolo veľa, ale bola nielen súčasťou dvojky Disko príbieh, ale bol to aj seriál Život na zámku, kde si zahrala jednu učiteľku v niekoľkých častiach. Jej životný príbeh ten by bol tiež sfilmovateľný, boli tam aj smutné veci, ale dnes snáď už smutného bolo dosť v súvislosti s odchodom Pavla Zelenaja. Poďme ešte za pesničkami, ktoré sa na tomto albume objavujú, ale vo filme nezazneli, ešte dve priestor dostanú, ale aj udalosti, ktoré máme dnes v kalendári, za roky 90. v podstate len dve. Rok 1991 sa písal, keď prísahu ako prvý prezident Ruskej federácie skladal Boris Jelcin. Prezidentom bol do Silvestra 1999. Ďalší panovník v úvodzovkách e, s panami Manuel Noriega, ten bol v roku 1992 odsúdený na 40 rokov vezenia za organizovanie terorizmu, obchodovanie so zbraňami. V roku 1999 mu bol trest znížený na 30 rokov. Tak so zbraňami dnes obchoduje kdekto, aj beztrestne. Slovenská pobočka Interpolu, to už siaham do čerstvejšieho obdobia, v roku 2000 začala medzinárodné pátranie potom po v tom čase nezvestnom poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Ivanovi Lexovi. Napokon ho zadržali 14. júla 2002 v deň narodenín Michala Davida, ktorý nám tu teraz spieva v Juhoafrickej republike, bol zmenený na nepoznanie. Keď sa objavil, tak mnohí ani neverili, že to môže byť práve on lebo prišla len polovička <laughs> domov. Obraz vraždenia neviniatok od flámskeho maliara Petra Paula Rubensa, ten sa predal v roku 2002 za rekordných 49,5 e, milióna libier v prepočte na doláre 77 miliónov. Vo svojej dobe Rubens nebol určite majiteľom takejto závratnej čiastky a ani by asi ten obraz za takú cenu nepredal. V 2006. vtedajší polský prezident Lech Kačinsky, ktorý potom neskôr tragicky zahynul v prípade lietadla v apríli 2010, vymenoval svoje dvojča Jaroslava do funkcie premiéra polskej vlády, ktorú zastával do novembra 2007. Aký bol na to ohlas v Polsku, správa neuvádza, ale skúste si predstaviť, čo by sa udialo, keby dnes napríklad e, slovenský prezident prem, vymenoval svoje dvojča do pozície premiéra. Bol by to možno e, pre mnohých aj priateľný fakt, e, lebo už by tam nebol ten, ktorý premiérom je aktuálne. Ale na každom by sa našlo niečo. Európsky parlament e, v 2007 schválil zákaz predaja neelektrických ortuťových teplomerov a všetkých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť na trhu Európskej únie. Tí, ktorí si tieto teplomery doma strážia ako oko v hlave, môže byť, že dodnes radi používajú kvôli presnosti Londýnska aukčná sieň Christie's eh, v 2008 predávala text pesničky Give Peace Chains, písaný rukou jej autora Johna Lennona. Napokon to vyskočilo na sumu 421 250 libier. Tento text vznikol v čase povestného protestu za mier v prípade Johna Lennona v posteli bola to tzv. kampaň Bet In v roku 1969 v montrealskom hoteli Queen's Elizabeth v Kanade. V 2011 počet potvrdených obetí potopenia výletnej lode na ruskej rieke Volga dosiahol 114, loď Bulgária, ktorú vyrobili v 55 v niekdajšom Československu v čase nešťastia nemala licenciu na prepravovanie cestujúcich, bola preplnená ľuďmi a mala viacero bezpečnostných nedostatkov, vrátane nefungujúceho ľavého motora a náklonu na pravobok. Smerovala s turistami do regionálnej metropole Kazaň, zhruba 830 km východne od Moskvy. Potopila sa zhruba 3 km od brehu v 20-metrovej hĺbke. V ten istý deň britský bulvárny týždenník News of the World e, vyšiel posledný krát po 168-ročnej existencii. Najpredávanejšie britské bulvárne noviny neprežili škandál, keď vyšlo najavo, ako získavali exkluzívne informácie pre čitateľov. Systematicky sa nabúravali do odkazových schránok, e, mobilných telefónov rôznych ľudí od nezvestných školopovinných dievčat až po smutiacich príbuzných, celebrity, členov kráľovskej rodiny a politikov. Tie prvé skupinky by to možno nedokázali zastaviť, ale keď už sa nabúrate do mobilných schránok tých posledných dvoch, tak to už potom samozrejme speje všetko k zániku. Šport tu bude mať zastúpenie vďaka udalosti z roku 2016. Britský tenista Andy Murray vyhral vtedy Grand Slamový turnaj vo Wimbledone a získal svoj tretí titul na turnajoch Veľkej štvorky. Bloger Jan Benčík, aj naňho sa dá spomínať v súvislosti s 10. júlom. Pred 7 rokmi sa stal totižto držiteľom ceny Európskeho občana za rok 2017 za Slovensko. Pamätnú plaketu si prebral v Európskom informačnom centre v Bratislave z rúk europoslanca e, Ivana Štefanca z KDH. Akú činnosť e, mal na svojom konte ani radšej spomínať netreba. Potápačom sa o rok neskôr podarilo vytiahnuť 12 chlapcov a trénera z futbalového týmu, ktorí boli 17 dní uviaznutý v čiastočne zaplavenej jaskyni na severe Thajska. Novým ministrom spravodlivosti v druhej vláde Andreja Babiša bol v tom 2018 vymenovaný nestraník Jan Knežínek. Ono by to ani nebolo nič výnimočné, takáto informácia po odchádzajúcej Táne Malej, kvôli nedostatočnému vzdelaniu a plagiátorstvu diplomovky eh, chcel rezort viesť sám Babiš, než nájde niekoho, ale spustil sa samozrejme krik, že trestaný človek nemôže predsa viesť ministerstvo spravodlivosti, tak radšej rýchlo hľadali náhradu. Je zaujímavé, že na ministerstve spravodlivosti trestaný človek sedieť nemôže, ale premiérom <laughs> byť môže. To sú paradoxy dnešnej doby. No a ukončíme to pohľadom do roku 2020. V Benátskej lagúne bol po 17 rokoch výstavby spustený ochranný systém Móze, čiže Mojžiš, pre ochranu mesta Benátky pred záplavami spôsobenými morským prílivom. Tak mesto na vode s tým bude mať vždy nejaké tie problémy, ale problémy sú aj na Slovensku. Stačí, aby bola väčšia búrka a zdvihnuté hladiny riek. A keďže u nás vieme čistiť e, napríklad rieky iba v čase, keď už je za nami veľká voda a potom dlho, dlho nič, tak to potom bude stále rovnaké. Pokiaľ ide o plynové masky, to radšej ani nerozvádzajme. Otázka pre každého, viete, kde máte tú svoju a opäť sa to bude riešiť až vo chvíli, keď sa stane nejaká tragédia, o ktorej snáď, keď už, tak by mohla byť reč iba v tej e, snovej podobe a o snívaní ako takom bude pojednávať aj pesnička, ktorá na nás čaká ako ďalšia v poradí. V tomto prípade teda autormi, e, čo sa týka textu Václav Hons, samotný Michal David si to zhudobnil a zaznamenal v marci roku 1986 pod názvom Zdálo se mi o ní. las všechno zná, jen málo ví. Teď tu hraje roli a říva. Chtěl bych se jen na tu dívku dívat. Štěstí trochu divně přálo mi. Byla tolik krásná, já to vím. Zeskočila z koně dívka článek. Vypil jsem jí jako slunce čpánek, potom zmizela a já jí chci oni. Michal David ako interpret, ale úspešným sa stal aj ako skladateľ, nielen repertoáru pre seba, ale aj pre iných. Tu sa stačí pristaviť nielen pri Helene Vondráčkovej a pesničke Dlouhá noc, ale jeho piesne, jeho melódie sa objavili aj v spevníku ďalších. Darina Rolincová na platničo o mne vieš ponúkla pesničku Bol of Four. Bola tu tiež spolupráca s Heidianku, jej naivní z titulu úplne všechno. Iveta Bartošová tam už je tých pesničiek trošku viac, či už to boli Radovánky ešte z čia spôsobenia v kapele Kroky Františka Janečka, alebo potom solovky a napríklad skladba Malé bílé cosi, titulná pieseň albumu, prípadne Púlnoční smíření z Václaváku z 92. roku pre Karla Gota ten posel dobrých správ tiež bol titulným songom LP platne takže spolupráca s pánom, s ktorým každoročne si mal možnosť pripomínať narodeniny v ten istý deň až do toho 2019. tak tá je tiež neprehliadnutelná. No a sagvantofy tiež bol súčasťou koncertov kapely Kroky Františka Janečka, album Večírek, ktorý s touto kapelou dával dohromady, bol aj o pesničkách typu Teď už to vím, alebo Zústaňme vierni, ktoré zhudobňoval práve Michal David. Zavrchol po tejto stránke možno pokladať taký ten umelecký muzikál z roku 2002 Kleopatra, ktorý komponoval na texty Zdenka Borovca aj jeho céry Lucie Stropnickej a Loufanánka Hagena. V režii Filipa Renča bol natoľko úspešný, že v septembri 2002 privítal už 100 tisíceho diváka a hlavná ária, teď královnou sem ja, tá sa stala hitov, hitovkou už pred premiérou a zaradila sa k najhranejším skladbám v českých rádiách v roku 2002. V novembri o dva roky neskôr sa na pódia divadla Broadway prirútil ďalší titul z autorskej dielne Michala Davida. To boli Traja mušketieri, ktorý mal v podstate rovnakú popularitu ako Kleopatra podielal sa na ňom takmer rovnaký tvorivý tím a aj traja mušketieri si mali možnosť na svoje konto pripísať zaujímavú odozvu. Po Derniére mm, sa na 100 predstavení opäť vrátila Kleopatra a to vo veľkom štýle, lebo boli tam nové kostýmy, nová režia, kulisy a hrala sa až do januára 2007, potom už mal na dva mesiace priestor k naskúšaniu nový muzikál Angelika. Premiéra sa uskutočnila 6. marca 2007 a nemohol chýbať ani Karel Gott. Angeliku režíroval Joško Bednárik a opäť sa tam objavilo množstvo zaujímavých účastníkov, interpretov, ktorí boli súčasťou tohto produktu a ďalším muzikálom Mona Lisa, takže ono toho bolo celkom dosť. A dosť už aj na túto tému. Posledná pesnička, ktorá dnes eh, uzavrie tento blok zo strany Michala Davida ako interpreta, uzatvárala aj celú LP platňu. Richard Bergman dal konkrétnej melódii Michala Davida názov Mlčení. Proč ti lásko všechno odpouští? je záhadou tou největší. Proč mi tadíš to, o čem já strany Michala Davida. Pozrieme sa aj do dnešného kalendára, máme tam viacero e, zaujímavých postavičiek z tej hudobnej scény. By to mohla byť spomienka na rodáka z bol heavy metalovým spevákom Ronnie James Dio, inak Ronald James Padavona, ročník 1949, začínal v americkej kapele Ronnie Dio, The Protest, eh, no a v 67. zakladal takú bluesrockovú formáciu Elf. Keď sa potom v máji 75 dostal do blízkosti eh, Richieho Blackmoora, tak ho prizval do kapely Rainbow, ktorú práve založil. V 79. sa stal spevákom skupiny Black Sabbath, kde nahradil Ozzyho Osborna a v 82. zakladal potom vlastnú heavy metalovú formáciu Dio zomrel na rakovinu žalúdka v máji 2010, mal 67 rokov. Teraz už za touto hranicou je dnešný čerstvý jubilant, čerstvý 70 Neil Tennant, spevák skupiny Pet Shop Boys, ktorá vznikla v auguste 1981 a tie prvé úspechy zbierali hlavne vo Francúzsku a v Belgicku. V domácej hitparáde sa presadili poprvýkrát v januári 86 so skladbou West End Girls a v marci 86 vydali aj prvý album Please. Dnes by mali mať na konte už nejakých tých 13-14 albumov. No a na ich konte samozrejme množstvo hitoviek. Napokon táto formácia je ľahko identifikovateľná práve vďaka hlasu dnešného oslávenca tým posledným zo svetovej scény, tretím v poradí. 54 si pripomína Jason Orange, e, člen britskej skupiny, respektíve ex-člen skupiny Take That. Odišiel z nej v 2014. Túto formáciu zostavil v roku 1990 manažér Nigel Martin Smith. V auguste 92 vydali prvý album Rozišli sa vo februári 96 e, vo štvorici bez Robyho Williamsa sa dali opäť dohromady v 2005 no a potom ponúkli aj celkom úspešný album Beautiful World na jeseň 2007 aj odohrali úspešné európske turné a aj sa ešte s Robím dali dohromady keď sa v júli 2010 ku kapele vrátil bez neho mnohé devčence si nevedeli predstaviť existenciu tejto formácie, ale aj solovou kariérou Robbie Williams celkom zaujal a kapela Take That e, neprišla zase úplne o všetkých fanúšikov a dodnes po týchto pesničkách mnohí radi siahajú. My budeme teraz siahať po skladbách, ktoré nás vrátia do roku 1990. Je najvyšší čas, aby sme si pripomenuli aj toto obdobie. A na lásku k týmto nahrávkám nám v úvode postačí aj mono. Mono. páči Mono, Juraj Trebuľa, skupina AC+, album Nemusíš sa tieňou báť, v tom čase hudobná novinka v roku 1990, keď boli samozrejme k dispozícii aj iné novinky, hlavne novorodenci, Peter Sagan, Nairo Quintana, svetovo známe cyklistické postavy a osobnosti, Martina Kušnírová, Jan Kuciak, vieme ako to skončilo, Tiež prišli na svet e, v tomto období Emma Watson, anglická herečka, Hermiona z Harryho Pottera, potom tu máme Maria Balotelliho, talianského futbalového útočníka ghanského pôvodu, Libor Hudáček sa stal hokejovým útočníkom, Adam Žampa s, e, s jazdovým lyžiarom, Nela Pocisková herečkou, speváčkou, Tomáš Tatar tiež hokejistom, no a do sveta tenisu nás môžu ťahať aj Karolina Vozniacka, respektíve Petra Kvitová, ktorá je čerstvou maminou už dnes, vtedy bola tiež bábetkom. No a boli tu aj udalosti, mesto Zlín sa v januári 1990 vrátilo k svojmu pôvodnému názvu, v rokoch 1949 až 89 oficiálne nieslo názov Gotwaldov. Prezident Václav Havel vyhlásil hneď na Nový rok všeobecnú amnestiu. Na rozkaz ministra vnútra Richarda Sachera bola zrušená štátna bezpečnosť vo februári a tiež bola zrušená Národná fronta, Združenie politických, e, politických e, strán, organizácií. No a e, v Brne sa konal ustanovujúci zjazd strany zelených vo februári. Tiež sa premenovávalo množstvo staníc pražského metra, názvy e, budovateľov, družby Dukelská, Fučíková, Gotwaldová, Hakenová, kozmonautov, Leninová, Mládežnícká, Moskovská, primátora Vacka, ďalej Sokolovská, Švermová, Zátopo, Zápotockého, dostali nové názvy, staré sa stali minulosťou, nové zodpovedali aj geografickému umiestneniu staníc. Ideálne je vyriešiť to tak, ako sa zadarilo tu v Banskej Bystrici niektorým uliciam, že dostali názvy Fatranská, Tatranská, Magurská, toto dobe a politickému nazeraniu na veci by nemalo byť nejak na závadu Treba to riešiť cez margaretky, tulipány a ružičky a potom by ste mohli byť, tak povediac, za vodou. Aj vtedy, aj dnes majú vrecká hlavne hlad po peniazoch, o čom bude pojednávať druhý návrat do roku 1990, aby sme postihali ešte aj e, v závere si vypočuť ďalšieho z tých, na ktorých si v júli treba nájsť čas, čo sa týka spomienky. Teraz ako ďalší odkaz do tohto obdobia prichádza Michal Penk, e, ktorého album trošku rokovejší s kapelou Sing Sing si vo svojej dobe našiel poslucháča, hlavne vďaka pesničke Hajní mláďátek, ale bolo to aj o pesničke Kapsy maj hlad na peníze. veľmi vďačná pesnička, aj tá nasledujúca sa teší pozornosti dodnes na koncertoch formácie, ktorá to tu uzavrie v prípade pohľadu do roku 1990, keď Československo poprvýkrát v celej jeho histórii navštívil pápež Ján Pavol II. E, tiež tu bol prvý deň zeme, potom sme tu mali E, Československú federatívnu republiku, ktorá sa transformovala na Českú a Slovenskú federatívnu republiku, čím sa skončila tá legendárna pomlčková vojna. Pokiaľ ide o e, federálne zhromaždenie, v máji zrušil, zrušilo trest smrti. Potom sme tu mali e, otvorenie vysielania kanálu OK3, a hlavná spravodajská relácia televízne noviny bola premenovaná na denník e, Československej televízie. Mm, uskutočnili sa aj voľby do snemovne ľudu federálneho zhromaždenia a voľby do snemovne národov. E, potom došlo na e, vymenovanú federálnu vládu Mariana Čalfu, takzvanú vládu národných, národnej obete Václav Havel zvolený za československého prezidenta. To prípada na 5. júl, keď bol poprvýkrát štátny sviatok, deň e, Cyrila a Metoda na našom území. Došlo aj k nárastu cien benzínu 19. júla, 18. augusta na Strahove vystúpila skupina Rolling Stones, približne 100 tisíc divákov. Ďalší, kto vystúpil u nás, ale z lietadla, to bol francúzsky prezident François Mitterrand, ktorý pricestoval 13. septembra a 17. novembra na oslavy prvého výročia tzv. nežnej revolúcie došlo aj na prílet amerického prezidenta Georgia Busha. Ehm, vzniklo ministerstvo životného prostredia a boli tu aj ďalšie udalosti, viac či menej zaujímavé pre mnohých, schválený zákon o malej privatizácii, čo umožnilo e, tiež e, prevádzkovanie maloobchodu a služieb e, pre nešťast, neštátne subjekty, aj možno aj nešťastné <laughs> boli v tom čase. Takže začala sa u nás meniť situácia a dosť výrazne oproti predchádzajúcim rokom ale stále tu ešte boli aj koncerty, hoci už po, po novembri až tak nie výrazne navštevované, ale dnes napríklad skupina Tým sa nemôže stiažovať, e, má to plné, nech sa dostaví, kam sa dostaví a v podstate Pavel Habera ani veľmi spievať nemusí, štú, publikum to má naštudované. Aj pesničku, ktorá bude bodkou za pohľadom do tohto obdobia a uzatvárala vtedy aj novinkový tretí album skupiny Team, označený len ako Team 3. Spolupráca s Danielom Hevierom aj na pesničke s názvom Držím ti miesto. Keď budeš cítiť, že život s tebou zametá, keď ťa budú chcieť do klubu posledných, vieš, kde ma môžeš nájsť, budem práve tam čakal toľko prázdnych dní. Kúpim ti pivo alebo teplé kaštany a súmrak sa rozletí na krdel vrát. Poviem ti, pozri vzducholoď, horí nad nami. Príď tam kopu steným lavičkám. smutných zápaliek. Keď sa nemôžeš vylízať z rán a chvíľ, kúpim ti v malej trafike lacno tiež nič diať nebude, tak si do toho dovolím vstúpiť, aby sme toho postihali ešte čo najviac. Odchádzajúci v roku 1990 zoznam tiež hovorí o niečom. Ludek Čajka, hokejista, prišiel k zraneniu v Košiciach počas ligového stretnutia s tamojšími VSŽ a žial po 40 dňoch v Košickej nemocnici aj svojmu zraneniu podľahol je po ňom pomenovaný Zlínsky hokejový štadión, čiže štadión týmu, za ktorý hrával. Tomáš Holý, detská hviezda herecká, zomrel 8. marca 1990. Sovietský futbalový brankár Lev Jašin o 12 dní neskôr. Švédská filmová herečka Greta Garbo 15. apríla Česká speváčka Jana Petru, známa aj vďaka pesničkám z muzikálu Starci na chmelu, tam sa to uzavrelo 6. mája. Štefan Čambal, to bol slovenský futbalista a tréme, tréner, opustil nás 18. júla 1990 o 9 dní, neskôr aj Emil Skákala, to bol slovenský krasokorčuliar. Alberto Morávi, italianský spisovateľ, zomrel v septembri. Leonard Bernstein, americký dirigent a hudobný skladateľ zase v októbri. No a v decembri aj Ivo Fischer bol básnikom, spisovateľom, prekladateľom, textárom. Písal hlavne pre Valdemara Matušku. Ale teraz prejdeme k skôr ku Karlovi Gotovi, pretože ten na nás čaká vo finále aktuálnej e, petrolejky a ak by sme si mali pripomenúť niečo e, v prípade mm, Karla Gota a mal by to byť titul, ktorý otextoval práve Ivo Fischer, tak by sme našli nejaký ten kúsok. Hlavne pesnička Cestu znám jen ja, ktorú ponúkol čo sa týka melódie, hlavne rozprávkový príbeh e, pohádky z Machu a Kapradí. U nás to bol Kremienok a Chocholúšik. Tak tam spolupracovali. Rovnako sa to týka aj skladby Dny dárku a přání. Už by sme ale skôr siahali po tradicionáli, ktorý znel cez Vianočné sviatky. Dnes to otvoríme iným titulom, e, ktorý bude už pohľadom do 70. rokov. Veľa toho nestihneme, pozerám na hodinky, lebo už sa blíži záver aktuálnej petrolejky a ešte máme čo pospomínať, tak poďme rovno za pesničkou. Ja brány už otvíram. Môže byť, že rok 1974 sa dokáže mnohým v tejto súvislosti vybaviť. Come 74. to už poslucháči mohli mať celkom slušne napočúvané. Točilo sa ešte v júli roku predchádzajúceho. O hudbu sa postaral Angelo Michajlov, o text Jiří Štajdl a LP platňa Hudba není zlá tak tá obsahovala práve pesničku, ktorá nás uviedla aj do tohto naozaj minibloku. bloku Spomíname na Karla Gota pri príležitosti nedožitých 85. narodenín a aj na obdobie, keď e, došlo na jeho vlastnú televíznu show Spívá Karel Gott a bol aj založený najstarší fanklub Karla Gota a narodila sa aj Dominika, dcéra. Takže tých udalostí zaujímavých z jeho strany bolo viac, ale Máme tu aj iných, ktorí sa narodili napríklad v tento deň. Na tej domácej scéne tiež zažiarili, či už to bol duročerný ročník 1961, svojho času predovšetkým bubeník skupiny Tublatanka, alebo nimi Anton Popovič, rovnako bratislavský rodák, skladateľ a dirigent, dnes je to o 59. narodeninách a 55. si pripomína Juraj Tatár, bansko rodák, jazzový hudobník. Tých zvyšných si predstavíme po pesničke, aby sme postihali čo najviac. Teraz máj roku 1966 spolupráca opäť s Jiřím Štajdlom, ale aj s Ladislavom Karelgot tiež podpísaný pod muzikou pri pesničke Bum Bum Bum. Bum večer, byl by na mě zlej. A byl by zlej. Já dělo už táhnu, bum, bum, bum, bum. A po jednom práhnu, můj bude váš dům. Strýc bude tím svým. je potichu den. Bo bum, bum a rozbil bránu, můj bude váš dům. bude tím sklíčem, hej, hej, hej, hej, Tak ale takovem ho klíče a jen mě potichu dej, potichu dej. Nemá je potichu deň. Potichu deň. A jen mi je potichu deň. Potichu den. Sú veci, ktoré sa len šuškajú, ale nahlas možno hovoriť aj o prvej zlatej platni, najpredávanejšiemu interpretovi roka, práve v tom 66 to Karlovi Gotovi skončilo v rukách, aj prvá LP platňa v angličtine, určená pre export, sa už dostala na svetlo sveta, ale na svetlo sveta v tento deň prichádzali aj iné postavy, napríklad autor vety Človek má svoj osud predpísaný už dopredu a je jasné, že pôjde buď do neba, alebo naopak, ale má sa správať po celý život tak, ako by jeho duša mala byť spasená Autorom by mal byť francúzsko švajčiarský reformátor náboženský Ján Kalvín, ročník 1509, zakladateľ tzv. protestantizmu. Nikola Tesla, to bol zase e, vynálezca vysokofrekvenčného transformátora a objaviteľ rotačného magnetického poľa, narodený v dnešnom e, Chorvátsku v roku 1856 E, ďalšia postava Rudolf Manderla, bol mesiar, podnikateľ v Bratislave narodený v roku 1884. V 30. rokoch nechal postaviť prvú výškovú budovu v Bratislave, obchodný a obytný dom, známy Manderlák. Potom tu máme e, Petra Šulhofa, ročník 1922, rodák z Berlína, bol českým režisérom, scenáristom a jeho práca na tituloch Hodíme se k sobě miláčku, Zítra to roztočíme drahoušku, alebo co je doma, to se počítá, pánové, je dostatočne známou a legendárnou, ale žiaľ mal aj zdravotné problémy duševného druhu a keď už e, poznal bezvýchodiskovú svoju situáciu, tak sa rozhodol tento svet v 86. roku opustiť e, dobrovoľne. V obci Hybe sa v roku 1931 narodil Ivan Rajniak, divadelný a filmový herec, člen činohry Slovenského národného divadla známy aj z takých titulov ako Medená väža, Orlie Pierko alebo zo seriálu takého triptychu Červené víno. Ivan Rajniak nás opustil vo februári 1999. Ivan Pasér ten sa narodil v roku 1933, stal sa filmovým scenáristom, režisérom a blízkym spolupracovníkom režiséra Miloša Formana. Mil Slavo Zahradník, rodák z Nižnej Boce, filmový a divadelný herec, ten bol ročníkom 1937. Aj jeho účasť v projekte Fontana pre Zuzanu zahral si ocina hlavného predstaviteľa, keď ho posielal stále po pivo a mastili tam karty Slavo Záhradník zomrel po autonehode 5. decembra 1991, mal 54 rokov. 81. výročí narodenia sa pripomína aj v súvislosti s americkým tenistom Arturom Ešom. Bol prvým tenistom čiernej pleti, ktorý vyhral Wimbledon. Zomrel vo februári 93 na ochorenie známe pod skratkou AIDS. No a Jessica Simpson, americká popová speváčka, herečka, tá je ročníkom 1980. No, mali by sme končiť, lebo ďalšia relácia je už pripravená, takže to veľmi naťahovať ani nebudem. Na Karla Gota si určite nájdeme ešte čas niekedy, či už v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti, lebo pesničík je veľké množstvo. Jedna z nich aj z trošku takého čerstvejšieho obdobia, ktorá dostala názov S tebou vždycky príde máj a určite aj jún, júl, august a tak ďalej. Čo si budeme hovoriť, tak to bude bodka za dnešnou Petrolejkou, ktorej ďalšie pokračovanie je zatiaľ vo hviezdach, ale v takých, ako je Karel Gott a bol, teda v takých e, to nehľadajte. Do počutia opäť v blízkom čase sa teší Peter Kršiak. Možná víc, než se zdálo Zasáhla sně na pořád. Dnes to vím a to je málo. Já měl ti říkat na stokrát. Mohla být pak můj celý svět. A já měl ti šeptat je tu věc. S tebou vždycky přijde Možná já dlouho pak najednou stál opodál vidět. S tebou vždycky přijde má kyš nám. and love.